Աշխարի տարբեր անկյուններում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վաննովիկովի հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, հայկական ֆենոմենի հյուրասրահում ամերիկաբնակ մեր հայրենակից Գևորգ Իսկաջյանն է։ Մասնագիտությամբ քաղաքական խորհրդատու մեր հայրենակիցը այս օրերին Արցախում է իր հնարավորության սահմաններում օգտակար լինելու հայրենիքին։ Գևոր, կուզեինք ծանոթանալ նախ քո արմատների հետ, որտեղից ես սերում, որտեղից է ձեր ընտանիքը։ Ես ծնվել եի Երևանում, բայց փոքրիկ տարիքից մենք տեղափոխվել էինք Լոս Անջելես, Կալիֆոռնիայի մեջ։ Մեծ ամասությամբ այդտեղ եմ մեծացել, մայրս հայրս Երևանցի են։ Բնիկ Երևանցի թե հորս պապիկները անջարցի են իմ մայրս Երևանից։ Բայց որովհետև քո առոգանությունից զգացվում էր, որ բնիկ Երևանից չեք։ Այո։ Եվ Ամերիկայում ես հայկական դպրոց եմ գնացել եւ այդ դպրոցում արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն ենք խոսում։ Դրա համար երկու տարբերակներն է կարող եմ մի քիչ խոսալ։ Իսկ անճարից երբ էր հայրը տեղափոխվել Երևան գիտեմ, որ իրանք մուսալերցի են, հետո մուսալերից գնացել էին անջար կարճ ժամանակով, հետո անջարից Երևան, բայց 40 թվականների շատ խորթային տարիներին։ Այո, այո արմատների հետ կապը քո մեջ ինչ բնավորություն եւ ինչ հոգեբանություն է մցրել լինելով այն ճարցի, մուսալերցի, թերևս հերոսական ինչ որ պատմություններ կլինեն նաեւ ընտանիքում այդ թեմայով։ Կասեմ, որ պատմական ձևով այդ բանը մեջս կա եւ կասեմ որ իմ մայրս եւ հայրս շատ հայրենասեր են Հայաստանի 90 թվականների անկախության շարժման մեջ շատ էին մասնակցել, փորձել էին առաջնորդել եւ այդ բանը իմ մեջ միշտ մնացել է։ Դրանից հետ դուրս ես մեծացել եմ դաշնակցության երիտասարդների հետ եւ այդ առումով իմ մեջ ավելի շատ հայրենասիրություն ա եկել եւ իրանց հետ Հայաստան եմ գնացել, Արցախ եմ գնացել եւ ամեն անգամ որ այստեղ եկել եմ, այդ հայրենասիրությունը ավելի հաճելի մեջս։ Թերևս Ամերիկայում հայկական դպրոց հաճախելը դրա ապացույցներից մեկն է։ Հայկական դպրոցը եւ ԱՄՆ-ում դպրոցը կրթությունը ինչպես կարողացար համատեղել հայկական դպրոց, ամերիկյան դպրոց, ամերիկյան կրթություն փոքրիկ տարիքից ես առաջ ամերիկյան դպրոց եմ գնացել, հետո վերջի, ասենք 4 տարի համասարանից առաջ հայկական դպրոց եմ գնացել եւ այդ վերջի տարիներն են, կասեի 13-ից 14-ից մինչև 18, որ իմ հայրենամոտությունս, հայրենասիրությունս շատ ավելի աճել է մի բան պատմեմ, հենց ես գնացել եի ամերիկյան դպրոց, ասենք 3000 երեխա կար այդ դպրոցում, 2 հատ հայ, ամբողջ 3000-ի մեջ։ Այդ ձևով մի քիչ դժվար էր իմ լեզուս խոսալ, հայկական մշակույթի հետ կապ ունենալ, շփվել եւ հասկանալ, բայց այդ վերջի 4 տարին որ գնացել եմ, այդ ամեն բան ինձ եկել է, բայց կասի առաջին տեղը այդ ընկերությունը հայերի հետ։ Իմ այլ լեզու խոսալ իրանց հետ։ Զրոյից էիր սկսել սովորել հայերեն, թե կար ինչ որ հիմք։ Փոքրիկ տարիքից մենք եկել ենք Հայաստանից, ասեմ առաջին դասարանից, միայն անգլերեն ենք սովորել, բայց իմ մայրս եւ իր օրտնովա որ եղելա հիշում եմ փոքրիկ տարիքից այդ հայկական դպրոցի գիրքերը որ կային ԱԲԳԴ ինքը ամեն շաբաթ առավոտ 2 ժամ ինձի իմ եղբորներս ու մի քանի հատ էլ երեխա կար մեր թաղամասում որ հայ էին ինքը մեզի 2 ժամ ստիպում էր որ կարդանք այդ ամենա բեյսիկ ամենա կասեմ բարձր բանով բայց հայերեն լեզուն քիչ թե շատ իմանալ, որ կարողանամ խոսամ, միչև հիմա էլ այդքան լավ չի իմ հայերենս, բայց ամեն օր աճում է դա մի քիչ։ Գևորգ, երբեմն եղել են մեզ զրուցակիցներ, ովքեր նշել են, որ օտար երկրներում հայ մարդու համար դժվար է հասնել ինչ որ մասնագիտական աճի, մասնագիտություն ձեռք բերել, աշխատանք գտնել մասնագիտությամբ։ Քեզ ինչպես հաջողվեց, ինչ կրթություն ստացար եւ կարողացար մասնագիտական ինչ որ աշխատանք գտնել։ Այդ ձևով այդքան դժվար չէր եղել։ Ես քաղաքագիտություն եմ սովորել, ու բայց այդ քաղաքագիտությունն էլ իմ հայրենասիրությունից է եկել, որտեղ միշտ հարցնեմ ոնց կարամ իմ երկրին օգնեմ իմ interest-ներով իմ տեսակերպով Ամերիկայում ես աշխատել եմ քաղաքական consultant, որ ասենք խորհրդատու այո, որ արշավների համար օգնե եւ մեծ կոնգրեսմենների, սենատի անդամների հետ ես աշխատել եմ, այդ շատ լավ է եղել, բայց իմ համար ամենակարևորը ոնց կարայ այդ գիտությունը բերեի եւ օգնեի իմ հայրենին հայրենիքից եւ այտենց էլ հասա հարցը։ Քո մասնագիտությամբ էս փորձում օգտակար լինել։ Այո, այո։ Եվ ես հայդատի հետ եմ շատ աշխատել, ես վերջի 5 տարից հիմա մարդիկ որ հայդատ են լսում, մտածում են ցեղասպանության հետ այտենց կապված եւ այո, հայկական ցեղասպանությունը, որ ամերիկյան նշանի եւ ճանաչի, այդ գործով մենք կասեմ, որ 1915 թվականից միանգամից հետո սկսել ենք հա- հայ ամերիկացիք եւ 105 տարի է դրա վրա աշխատել են ես վերջի իմ կյանքից 5-10 տարին եմ դրան նվիրել բայց մենք ունեցել ենք գետաստանեն մարդկանց որ ամբողջ կյանքը այդ բանին տվել են երբ ճանաչումը եղավ 2 տարի երբ 3 տարի առաջ քիչ թե շատ մենք մեզի հարցրեցինք իբր հայթա իբր մեծ համաշխարհային կառույց որ նա մեր մյուս քաղաքական առաջակիցը եւ այդ հարցումի պատասխանը սաղից համար Արցախն էր եւ այդ ձևով հիմա մենք բացել ենք Արցախում հայդատի գրասենյակ եւ ես հիմա գտնվում եմ այստեղ այդ գործի մեջ վաղուց էր པարզ որ Արցախի խնդիրը հայդատի անբաժանելի մասն է կազմում 100% բարիներ շարունակ արդեն այո եւ մեր կրիվը այն է որ ասենք ինչպես Վանը եւ Անին գնաց մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ Շուշին եւ Հատրուտը այդ ճամփայով չգնա։ Գիտեմ, կարող է շատ գործ կա այդ բանի մեջ, ու միայն դիվանագիտության մեջ չէ, բայց այս առումով մեր գործի առումով ինչ որ կարանք անենք, դա պիտի անենք, որ մեր պատմական հողերը, Արցախի ճանաչումը, դրան հասնենք, ինչպես ասենք ցեղասպանության ճանաչումը հասել ենք։ Գևորգ ոգևորիչ էր պատերազմական օրերին, երբ նկատում ենք, որ ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, այլուր այնտեղ որտեղ հայ կա, բազմահազարանոց ցույցեր էին անում պատերազմից հետո ինչպիսին է այնտեղի մեր երիտասարդության ակտիվ հայրենիքով հետաքրքրված մարդկանց տրամադրությունները եւ հուսալքվել են թե ամուր են եւ շարունակում են ինչ որ բան անել չեմ ասի որ հուսալքվել եմ կասեմ որ տխրություն կա ինչպես ամեն հայի մեջ մեր կորուսների համար բայց կասեմ որ լիքը մարդկանց էլ է դի հոգի ա տվել, որ ավելի շատ աշխատեն, որ ավելի շատ տան Արցախին, Հայաստանին ու չսպասենք միջև միուս պատերազմը, որ այդ մեր կյանքի մի մասը տանք մեր երկրին։ Եվ դրա արդյունքները հիմա տեսնում ենք։ Մենք դաշնակցության երիտասարդությունները, երիտասարդական խմբերը ամբողջ աշխարհից, Ֆրանսիայից, Ամերիկայից, Կանադայից եկել են Հայաստան, մեծամասնությամբ եկել են Արցախ, որ արցախցիների հետ աշխատեն, երեխաների հետ շփվեն եւ ինչ որ կարան տան իրանց կյանքի աշխատանքային մի մասը այս երկրին տան։ Եվ իմ համար է ասենք անձնապես այդ կրվից հետո ես մտածում եի հերվից կարանք շատ բան անենք, բայց այդ բաներն էլ իրանց լիմիտը ունի, որ չեն կարա անցնենք ու մի մասը պիտի այստեղ լինի հողի վրա եթե ասենք երկար ժամանակ է չէ բայց գոնե կան տենան ժողովուրդը ոնց է ապրում ժողովուրդը ոնց է վեր կանգնում Էդրանը լա մեզի հույս տալիս։ Հիմա ես որ Ստեփանակերտում քայլում եմ, մարդկանց հետ շփվում եմ, այո, կա տխրություն, այո, կա ցավ, ինչ որ կորցրել ենք, ինչ որ մեզի պատահել է, բայց ես ուժել եմ տեսնում այդ մարդկանց աչքերի մեջ եւ այդ ուժը ինձ աուշ տալիս, իմ սպյուրքի գերներին այլ աուշ տալիս։ Գևոր դու կանխեցիր իմ այդ հարց հետ պատերազմյան Արցախում քո տեսած քո դրամատրությունը լիցքերը որ ստանում ես արցախցիներից պատերազմից հետո ինչ նկատեցիր Արցախում եւ ինչ հետեւություններ արեցիր եւ ինչ անելիքներ կան Անելիքները կարծում եմ շատ են եւ մենակ արցախցիների վրա չի այդ աշխատը, չպիտի արցախցիների վրա լինի, իրանց ուսերի վրա չի կարա լինի, Սփյուռքի վրա պիտի լինի, Հայաստան, ամբողջ Հայաստանի վրա պիտի լինի, բայց շատ կարող է մարդիկ Սփյուռքում մտածում են, որ Արցախը պատերազմից հետո մի քիչ քանդված, մի քիչ հոգեկան ձևով հա այո երկիր լինի, բայց ես նայ էդի տենում եմ, բայց շատ կամքել եմ տենում այստեղ մարդկանց հետ շփվելուց։ Մարդիկ միշտ ասում են լոխլաբա լինելու, ու հենց ինձի հարցում են կամ ես իրանց եմ ասում ոնց է մտածում ամեն ինչ պիտի լինի։ Մարդիկ ասում են, մեկի հետ խոսում եմ մի շաբաթ առաջ, ասաց լոխլաբա լինելու։ Ես ժպտացի ասացի, ինչի ասաց, որովհետև ուրիշ տարբերակ չունենք որովհետև պետքա լավատես լինենք եւ այդ դրանից էլ մեզի ուժա տալիս ու դրա համար իմ համար շատ կարեւոր է որ սպյուրք հայերը կան այստեղ ժողովրդի հետ շփվեն, կարանք հերվից ինչքան ձևով կարանք օգնենք։ Հազարը մեկ ձևեր կան, որ կարանք Արցախին օգնենք, բայց շատ-շատ կարևոր է որ մարդիկ փորձեն կան Արցախ եւ ժողովրդի հետ շփվեն, որ այդ հույսը, որ ասում ենք, պիտի վերանորոգվի մեր երկրի մեջ, ամենաարագ ձևը ստեղ լինելուց է պատերազմից հետո հատկապես գուցե միջի պատերազմն էլ կար, բայց այդքան չէի հետևում։ Ինձ շատ է ողքեվորում այն, որ ծրագրեր կան եւ ընդհանրապես մեր Սփյուռքի հայրենակիցներն էլ են գիտակցում եւ իրենց մասնագիտական ներուժն են բերում հայրենիք, թե Հայաստան, թե Արցախ։ Այսինքն Սփյուռքը միայն նյութական մասնակցություն չի ունենում հայրենիքին օգնելու գործում, այլ իր մասնագիտական ներուժն է արդեն բերում, ինչը կարծում եմ մնայուն արժեք է եւ համակարգային լուծումներ կարող է տալ խնդրին շատ ժամանակ մարդիկ մտածում են ամենահեշտ ձևը կամ ամենաարագ ձևը, որ Արցախին կարանք օգնենք, դրամ են ղրգում, փող են ղրգում այդ նյութական բաներով եւ ճիշտ նյութական ձևով օգնություն պետք է միշտ եղելա, բայց իմ համար ամենակարևորը անգլերեն բարգա sustainability երկրի համար, երկարա երկարատև կամ համակարգային ինչպես ասեցին։ Այո, այդ առումով շատ գործ կանելով եւ դա ամենաշատը մարդկան ցույց տալիս ասենք եթե մարդիկ օգնություն են ղրվում դա մի անգամվա համար է մի քանի շաբաթվա համար է բայց եթե մարդիկ այս այստեղ բիզնես են բացում մարդիկ գալիս են իրանց մասնակիտությամբ օգնում են ինստիտուցիոնալ ձևով կառավարության այդ բաները մեկ երկու օրի բան չեն այդ բաները երկու երեք շաբաթ երկու երեք ամսական չեն դա երկարատև երկար ժամանակի օգնություն է որ օգնություն բառնել չեմ ուզում շատ օգտագործեմ, որովհետև էսի երկիր կառուցել է ավելի շատ քան էսի մեր երկրագիտներն են, մեր եղբայրներն են եւ քույրերն եւ իրար հետ նենց պիտի նայենք, էսի որ իրար հետ երկիր ենք կազմում, երկիր ենք վերանորոգում, երկիր ենք վերականգնում Բացի այդ, կարծում եմ բարեհոգեբանական ազդեցությունն է ունենում, որ միասին ենք, թեթիկունքի ենք, եւ այդ ուժը արցախցիների համար եւ այդ ուժը սպյուրքի համար։ Սպյուրքին հենց կտրում ենք մեր հայրենակիցներից, մեր հողից, մեր ժողովրդից, կարան ինչքան օգնություն ղրգեն 100 տարի, բայց կամած-կամած իրանք պիտի հեռանան, բայց երբ գալիս են այստեղ, երբ մարդկանց հետ կողք կողքի ուսուսի աշխատում են, այս հողի վրա երեսներ կարաս տնես, պատմություններ կարաս տնես, անուններ կարաս տնես եւ էդի կորտրելը շատ-շատ ավելի դժվար է, քան թե այդ հերվից նայելը ու օգնություն ղրգելը։ Գևոր կրկին դառնանք ԱՄՆ մեր հերթական հարցով, հետաքրքիր է այնտեղ հայապահպանության խնդիրը, այն շրջանում, այն տարածքում, որտեղ դու բնակվում ես։ Ինչ ես արձանագրել քեզ համար հայապահպանությունը շատ մեծ խնդիր է Սփյուռքի համար միշտ էր եղել ցեղասպանությունից հետո միջև այսօր բայց կասեմ որ մի բան կա որ Սփյուռքի մեջ շատ չեն նայում այդ Հայաստանի կարոտը երկրից դուրս լինելը մի քիչ քո մի ձևով հայրենասիրությունն էլ է մի քիչ բացվում, որտեղ միշտ այդ կարոտը կա։ Եվ այդ կարոտի վրա են մեր հիմքերը ստեղծում, եւ մարդիկ կան, որ 100 տարի անց այդ կարոտի վրա են աշխատում, այդ կարոտով շինում են մեր դպրոցները, մեր եկեղեցիները, մեր ակունքները եւ միշտ մեր համար, իմ համար Սպյուրքը մեր վերջին տունը չի։ Սպյուրքը մի տեղ է, որ հիմա մենք ապրում ենք, բայց պիտի մեր կապերը ավելի ավելի հաստատացնենք մեր հայրենիքի հետ, միջև ամբողջս ստեղ ենք ապրում։ Սպյուրքը ժամական է մեր համար եւ այդ մտածելակերպով ենք առաջ գնում։ Հիմա էլի challenge-ներ կան, դպրոցները պահել, եկեղեցիները պահել, բայց այդ դժվարությունների դեմ ես տեսնում եմ հազարավոր մարդիկ, որ պատրաստ են դրանց դեմ աշխատել։ Հատկապես երբ երիտասարդներ եմ տեսնում, ովքեր առիթը բաց չեն թողնում հայրենիքում լինելու եւ տպավորություն է, որ նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի գան, հնարավորինս երկար մնան, առաջին քայլերն են անում, գուցե գիտակցաբար, գուցե ենթագիտակցաբար, առաջին քայլերն են անում հայրենիք վերադառնալու, հաստատվելու։ Դու մասնավորապես ինչ տեսլականն ես մոտ ապագայում կլինի քո հայրենիք դառնալը, թե մենք այսպես ծրագիրներով որ խոսացինք, ճամբարները, ամառային ծրագիրներով, բաներով Էդի մենակ մեր մտքի մեջ հենց այդ ծրագրերը ստեղծվել են էդի միայն օգնության համար, չէ, որովհետև Սպյուրքին էլ է օգնություն, պետք բայց ավելի հոգեբանական օգնություն եւ էդի մեր համար կամուրջ շինելն է։ Եվ որ ասում ենք մի օր վերադարձ պիտի լինի, Սպյուրքը պիտի ավելի մոտիկ լինի հայրենիքին, Արցախին, այդ ոչ մի բանը չի կարա լինի առանց կամուրջ ստեղծելով եւ այդ առաջի անգամը գնալը իբր երիտասարդ ժողովրդի հետ հանդիպել, խոսալը, երեխեքին տենալը, դա առաջին կամուրջն է ու հիմա մենք տեսել ենք ու տեսնում ենք այդ կամուրջով մարդիկ հետ են գալիս։ Եթե ասենք ամար, ամամար կամ հետ են գալիս մնում են, ապրում են։ Ես մի քանի սպիրկայ որ գիտեմ որ Արցախ հետ են եկել, ամեն մեկը մեկ այդ նույն մտածելակերպի դպրոցից է նույն այդ ճամբարները որ մենք գնացել ենք որ տենում եմ մարդկանց ստեղ փոքր տարիքից այդ ճամբարները իրար հետ են գնացել։ Այդ կամուրջներն են ստեղծվել, հիմա այդ կամուրջների վրով մարդիկ քայլում են հետ են գալիս դու։ Շնորհակալ ենք ձեզ Գևորգ հետաքրքիր հարցազրույցի համար եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր նախաձեռնություններում, ծրագրերում, որոնք կապված են մայր հայրենիքի հետ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մենք զրուցել էինք ամերիկաբնակ մեր հայրենակից մասնագիտությամբ քաղաքական խորհրդատու Գևորգ Իսկաջյանի հետ։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վաննովիկովը։ Կհանդիպենք։